لدوي الرعب نعم يوما المعمعة فقعات الحرب تشتي قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون Reci, Allahu put je jedini pravi put. I nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj pod kojim ćete biti sakupani. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين Napišite ovako. Negiranje imana onome ko ne sudi po Allahovoj objavi upućuje na to da je suđenje po Allahovom zakonu iman da je suđenje po Allahovom zakonu iman akida i Ibadat Allahu subhanahu wa ta'ala iman je znači opširni od ibadeta opširni termin od ibadeta može se u raznim kontekstima shvatiti opširnije je tako? Je tako? akida je opet specifičan pojam u, u velikoj mjeri je, je identičan imanu, jel tako? Ali ipak, znači na neki način obuhvata i neispravne akide, jel tako? I neispravno ubjeđenje. Dok iman obuhvata samo iman, ispravno, jel tako? I tako, znači da ne morate baš biti opterećen uvijek definisanjem i definicijama. Znači da je to iman, akida i ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala koji je vađib svakom muslimanu. Jesam sad razumio ovu rečenicu? Negiranje imana. Gdje je negiranje imana? Gdje je negiranje imana onome ko ne sudi po onome što je Allah objavio? Gdje je negiranje? Ovo negiranje imana što sad ovdje mi spominjemo. Gdje je to? U Kur'anu, u ajetima koje smo prije spomenuli, spomenuo, je li tako? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Ko ne sudi po onome što je Allah objavio, pravi je nevjernik, jel tako? Ili šta? Fela u i la yu'minuna hatta hakimu fima šeđera bejnom. Tako mi tvoga gospodara neće vjerovati dok te ne, uzmu, ne za sudiju u svojim sporovima. Eto, to je negiranje imana. Fela u rabbike la uminuna. Evo ovdje negira imana, jel tako? Ili kad se oko fe in fi še'in farudduhu ila Allahi rasul. Ako se oko nečeg raziđete, vratite to Allahu i Rasulu. Šta? In kuntum tu'minun. Ako vjerujete, pa ovdje uslov, uslovljeno, znači ako ste vjernici, šta znači ako to ne uradite, niste vjernici, znači svi ovi ajeti direktno negiraju iman ili, ili obrnuto uslovljavaju pokornošću, odnosno suđenjem uslovljavaju i iman, jeste razumjeli? Znači na, na, razne načine i raznim metodama Allah subhanahu wa ta'ala je povezao suđenje po zakonu uz i iman, ili ga uslovio ili negirao iman onome ko ne sudi, ili znači na direktan ili indirektan način znači se negira iman onome ko šta ne sudi po onome što je Allah objavio. To je ta rečenica koju ste zapisali. Drugo. Stoga ne sudi se po Allahovom šerijatu zato što je on bolji ljudima, bolji za ljude i obezbjeđuju i, i zato što ili zato što obezbjeđuje veći, veći stepen sigurnosti. Razumijete, braći? Allahov zakon šta? Je svakako bolji za ljude, jel tako? I obezbeđuje svakako veći stepen sigurnosti, ali mi nismo predeljeni za šerijat zbog toga. Ja, e, ali u, općenito, znači, on je bolji, ali mi nismo opredeljeni za šerijat zbog toga, nego zbog čega? Nego zato što je to ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala nego zato što je to i Allah subhanahu Zato, prije svega, možete staviti prije svega, jel tako, slovo. Zarez, a oni koji sude ili traže da se sudi po Allahovom šerijatu radi koristi, u stvari ispoljavaju osobinu munafika. Osobinu munafika. U stvari ispoljavaju osobinu munafika. Danas se čak čitavi seminari i dersovi drže o tome kako ja, ističe se šta? Korist šerijata, jel tako? Korist šerijata, korist vjeri, jel tako? Korist islama, jel tako? Pa se čitavi seminari i, i, i ne znam nija, onaj, okupi se čitava svita, jel tako? Kako bi islam bio koristan za Arape, jel tako? Za arapsku naciju, za arapske interese, jel tako? pa kako je islam koristan za ovo, pa za ono, pa za ono, a sve to u stvari očitovanje ličnog licemje, licemjerstva. Jer se niko ne smije za islam opredijeliti radi toga što je on u datom trenutku kori, Nema sumnje da bi muslimanima najkorisnije bilo sad da se prihvate vjeri. U svakom smislu, tako? I političkom, jel tako? Automatski bi im to obzvijedilo politički prestiž nad svim ostalim svjetskim si, silama i u ekonomskom. Automatski bi im to značilo šta? Ekonomsku nadmoć nad svim ostalim umetima i narodima i silama, jel tako? E, ne znam ja u kojem svakom drugom smislu, jel tako? Geopolitički položaj muslimana obezbjeđuje im šta? Nadmoći sa te strane, jer kontrolišu naj, najznačajnije, znači, područje kroz koje su najznačajniji moreuzi, prolazi, jel tako, zračni prostor i tako dalje i tako dalje. Ali je to sve šta? Nije cilj. To dolazi samo po, po sebi, jel tako? Tebi nije, niti smije biti to samo po sebi cilj, pa da se vjera upotrijebi da obezbijedi ovo. Ne. Nego je cilj ubudijet, Allahu da se robi, a ovo će doći samo po sebi, jel tako? Ovo će biti, Allah će dati tako, samo da bude, jel tako? I Allah je već to dao, samo treba, jel tako, ljudi da se vrate islamu. Pa Allah subhanahu wa ta'ala, ovo što sam rekao, znači da, da u stvari ispoljavaju, ovo je od mene bilo, znači iz mojeg džepa, ali ja ću to potkrijepiti, evo ovdje je potkrijepljeno, znači ajetom, ajetom, pa e, stavite, kaže uzvišeni, dvije tačke, kad budu pozvani Allahu i njegovom poslaniku, da im presudi, skupina njih se okreće. Kako se okreće? Odmeće, neće, jel tako? Skupina njih se okreće. A ako bi bilo pravo njihovo, dolaze mu ponizno. Ha? A ako bi bilo pravo njihovo, dolaze mu ponizno. A e, to je to. Jel, to su licemjeri. Govori, ovo je u suri Nuru licemjerima sve. Ajet 48-49. Jeste li shvatili, braću? E, mi sad držimo konferencije kako je bilo dobro, znači, onaj, muslimane da se vrate, naša ekonomija, politika, mi bi ovo, mi bi ono, znači, a kad dođe da se sprovede ili Allahov zakon da se sprovodi i nad onima koji su tu na toj konferenciji, da oni podlegnu Allahom zakonu i šerijatu i možda i prođe podne i čindija dok zasjedaju. A, šta je to? Očito licemjerstvo, jel tako? Propuste vas a raspravljaju o tome kako bi im islam bio koristan. Jeste razumjeli? E to je ono što se događa na sve strane danas. Da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Dobro. Ovo je, znači, pojenta svega ovoga je šta? Da se Allahu šerijat primjenjuje radi ibadeta. Zato što je to robovanje. Tako. To je svrha. E kad tako pristupimo da mi nikad nećemo reći a što? Jel tako? A kako? Pa da nije. Pa možda je, ne. Tako je, Allahom zakonu mi tako sprovodimo i vadet. Jel tako? Kradljivcu sjećamo ruku ko što klanjamo podne isto. I vadet. Jes, šta je, kako je? Samo je lukro, jest, ima dvojica luka, ima, dovedi ovo. Isto ko što klanjamo podne. Allahu akbar. <laughs> Ko dženazu što klanja? Četiri tekvira i završi. Razumijete? Znači, to je i badet. I obavezno, jeste. Znači, nema da se vađib je, vađib je, tako nema. dok E, tu, mm, ne znam kako ćemo ga opravdati, ali ja se ne bi sad mučio sa tim, nego sljedeći naslov. Sljedeći naslov je kakav je propis onoga ko ne sudi po onome, po Allahovom zakonu kakav je propis onoga ko ne sudi po Allahovom zakonu. Šta je sa njim? Dobro. Jeste, to je naslov. Kaže uzvišeni, oni koji ne sude po onome što je Allah objavio su nevjernici. Ovo je Maide 44. Ovaj ajet je na to da je suđenje mimo Allahove objave kufr suđenje mimo Allahove je kufr koji može biti veliki kufr a nekada i mali kufr šta je razlika sad između velikog i malog kufra to smo nabrojali ako je veliki kufr izašao iz vjere ako je mali kufr to je veliki grijeh jel tako veliki grijeh i to veliki grijeh veći od onih poznati veliki grijeha jel tako znači koji može biti nekada veliki kufr a može biti nekada i mali kufr. Ako vjeruje da suđenje po Allahovoj objavi, pa pod jedan, nije vađi, pa stavite pod dva, ili omalovaži Allahov propis, ili vjeruje da je drugi tri, ili vjeruje da je drugi zakon bolji, pod četiri, ili želi da suđenjem, ili želi da suđenjem mimo Allahovog zakona udovolji kafirima i munaficima zadovolji kafire ili udovolji kafirima i munaficima sva ova četiri stanja je tako? i sva stanja koja se mogu podvesti pod ova četiri ili su ista i svode se na isto kao ovo četiri su veliki kufor ja. E, kako je počela rečenica ako, ako, ako onda je počinio veliki kufor da bi bila rečenica znači ono, kako je počete, tako i završeno, u istom onda je počinio veliki kufr jeste razumeli e sad ovo ništa ne treba objašnjavati tako začas se prema ovome može po, poravnati jel tako dobro e sad sled, drugo stanje ovo je sve bilo prvo stanje kad je veliki kuf. onda je počinio veliki kuf, onda je počinio veliki kuf. e sad drugo stanje ako vjeruje da je vađib suditi po onome što je Allah objavio. I poznat mu je Allahov sud u datom slučaju. Šta vam je ovo dati slučaj? U konkretnoj situaciji, u jednom sad slučaju, u, u datom slučaju, u, u određenoj situaciji, jednoj situaciji, jel tako? Možete staviti slobodno u datom slučaju, jel tako? Znači vjeruje da je vađe i zna Allahov sud sad u datom slučaju. Ali ne presudi tako. Ali ne presudi tako. Ne presudi tako možete staviti, znači povodeći se za strastima, to obuhvata sve i da, da je u pitanju neki rođak ili da je potplaćen ili da je znači nešto u pitanju radi čega to uradi, jel tako? povodeći sa strastima, priznavajući svoj grijeh, učinio je mali kufr. Primjećujete li ovdje da je mali kufr vezan za šta? Samo za dati slučaj, za pojedinačan slučaj, je tako? On će inače i prije toga i poslije toga za takve situacije šta? Suditi po Allahovom zakonu, je tako? Ali to se desilo jednom Jel tako? I onda je mali, mali Ne, pazite, znači on može tu i da se i ponovi nekoliko puta, ali da uvijek ostaje pravilo da on u osnovi i po, u pravilu sudi po Allahovom zakonu. Jel tako? On, ali dešavamo se znači da on nekome progleda što bi rekli kroz prste. Znači, skloni je tome. Jel tako? Dobro, E sad, ići ćemo dalje. Vama će, dok ovo završimo, znači postati kristalno jasno šta je to, koja je to granica. Jel tako? E sad idemo dalje. Ovo je drugi propis. Znači, prvo smo rekli veliki kufr, pa mali kufr. Evo, može nekad da presudi, nije presudio po onome što je Allah objavio, a da ne bude ni mali kufr, jel tako? Kako? Ako ne poznaje Allahov sud, znači sad za dotični slučaj, ako mu je nepoznata Allahova presuda, na primjer, ili Allahov sud za dotični slučaj, Allahov propis može i tako, za dotični slučaj, i uloži sav trud da bi ga spoznao i pored toga pogriješi, njemu pripada nagrada za trud, a greška mu je opro, oproštena. Sve ovo je propis ako se radi o pojedinačnom slučaju, a ako se radi o opštem propisu ili zakonu, onda nije tako. Propisu ili zakonu, onda nije tako. E, sad ovo o opštem propisu ili zakonu. Nemojte shvatiti zakonu kao zakonu općenitu, zakoniku. Ne, kao pojedinačnom zakonu. Znači, tački zakona, ili jednom članu, ako se radi. Razumiješ? Jest. Onda, onda je propis drugačiji. Jeste razumjeli? Nešto me... Ne osjećam da ste razumjeli. Jeste razumjeli? Jeste? Znači, ovo je samo kad se radi o pojedinačnom slučaju. Mehi, Husi, njegovom slučaju. I tu se ne presudi kako treba. Razumite? Ali ako se radi makar o jednom članu zakona, makar o jednoj stavki, ali to je opšta stavka koja će se sad izmijeniti. I staviti se i postaviti se onako kako Allah nije objavio. Jel tako? Svatate? Samo jedna stavka da se promijeni i da postane opšte pravilo po kojem će se sad svaki put šta presuđivati kako nije Allah objavio. Šta je to? To je uvijek veliki kufr. Jeste razumjeli? Je zašto je veliki kufr? Zato svaki put u tom slučaju kad dođe do otle šta neće se presuditi po Allahovom zakonu. Dobar, a to ćemo objašnjavati malo onaj ovamo e, na jednom drugom mjestu pod drugim pitanjem, ali ovdje sad staviti rekao je šejhul islam Ibnu Tejmije pa otvorite navodnike. Ovo je ako presudi ovo je koji? O što smo spomenuli prije. Ovo je ako presudi u pojedinačnom slučaju nekom pojedincu. U pojedinačnom slučaju nekom pojedincu. A ako neki opšti sud, pravilo, stavite zarez, pravilo, pravilo, zakon, šta smo sad rekli? Pa učini istinu neistinom, a neistinu istinom, sunnet bidatom, a bidat sunnetom, dobro zlom, dobro učini zlom, a zlo dobrim, a naredi što je Allah zabranio, pa to je drugi slučaj o kojem sudi gospodar svih svjetova. Šta znači ovo? pa to je drugi slučaj o kojem sudi gospodar svih svjetova. Znači nije ovo kao ono prvo, nije ovo kao pojedinačna presuda. Ovo je sad opšte i pravila. Zašto nije rekao pa to je veliki kufr? Zato što sve ovo što je nabrojio nije, nije isto i nije veliki kufr. Na primjer, učinio je sunnet bidatom, bidat sunnetom, ne mora uvijek biti veliki, jel tako? Jeste razumili? Vidite kako su učenjaci opre, oprezni u izražaju. Jel tako? Isto tako je rekao. Znači ovo zatvorite ove navodnike pa opet na drugom mjestu znači je rekao. Ovo znači ovo jest veliki kufr. Znači zato je on na kraju rekao ovo je ovome sud i ovo će ovo presuđuje gospodar svih svijetu, ali je rekao ovo je drugi slučaj, znači ovo nije kao ono prvo. Jeste razumjeli? E sad u nastavku njegovog govora iz Minhađu Sunne vidjet ćete šta je to. Jel tako? Jeste. Pa napišite isto tako je rekao Ibn je, jel tako? Nećemo ništa skraćivati, znači ići ćemo navodu cijelosti. Iako je malo duži, ali eto, vi osaburte, bit će korisni Kaže, nema sumnje da onaj ko ne vjeruje da je vađib suditi po onome što je Allah objavio kafir tako nema sumnje ko ne vjeruje da je vađib suditi po onome što je Allah objavio da je kafir jel tako dobro druga rečenica ko misli da je dozvoljeno ova rečenica ko misli da je dozvoljeno ko dozvoli suditi među ljudima po onome što on vidi da je pravedno bez slijeđenja Allahove objave također je kafir također je kafir je on je znači općenito poznat borac za pravdu i on o, iskren onaj iskreno odlučan da bude pravedan jel tako ali šta bez objave ne vraća se na šerijatski sud jel tako šta on je Kafir, zašto? Zato što nema ni jednog naroda, tako, nema ni jednog ummeta, a da ne traži pravedan sud. Ima negdje država u svijetu zasnovani je zakon na nepravdi i oni se tako deklarišu. <laughs> Mislim, smiješno, zato što nema ni jednog ummeta, a da ne traži šta? Pravedan sud, jel tako? Svatate? Ima negdje sud kaže, e, ovo ovdje vi sad sudimo zulumčarski. To ne postoji na Dunjalu, ali tako, svi se oni zaklinju u, pra, u pravdu. Ali šta je pravda? E, to je sad nešto drugo, jel tako? Jeste razumili vreći? Kaže, možda je kod njih pravda ono što misle njihovi velikani, tako, vođe plemena, mahalski stariješna, jel tako? Tako dalje. Dobro, možda je kod njih pravda ono što vide njihovi velikani. Čak šta više, ovo su važne rečenice, ovo poneste sa sebom. Čak šta više, mnogi se pripisuju islamu, a sude po svojim običajima i misle da je to ono što treba da se sprovodi bez Kur'ana i sunneta što je također kufr. Jeste razumeli, braći? Evo sad će sljedeća rečenica još bolje to objasniti. Mnogi ljudi su prihvatili islam, ali sude po važećim običajima koje naređuju vođe. Ovi, kad saznaju da im nije dozvoljeno suditi, osim po onome što je Allah objavio, da ne smiju suditi osim po onome što je Allah objavio, pa se ne budu toga pridržavali ili dozvole da se sudi mimo toga su nevjernici. Pa ne nazva ih nevjernicima, iako oni, šta, njihovo je stanje da ne, su, da ne sude, jel tako? Kako je njihovo stanje? Da ne sude po Allahovom šarijetu, jel tako? Ali ne nazva ih nevjernicima, kaže oni su šta? Islam prihvatili, a ne sude. A kad saznaju da je i budu smatrali da je dozvoljeno i dozvole da se sudi, onda reče da su kafir. Jeste razumjeli? Ovo je šta? Važan moment. A nekad ćete se sjetiti zbog čega. Hajde da sad ne ulazimo u raspravu. Jeste. Zbog ovoga bi mnogi trebali šta? Šehol Islama da protekvi protekfire zbog ove njegove rečenice. Jel tako? Razumijete? Jeste sad E, idemo dalje. Znači, šta je u pitanju? Da ljudi su se prihvatili islama, ali ne znaju njihovo stanje tako. Međutim, kad saznaju, pa ustraju na tome i dozvole to, je tako, nevjernici. E sad, šta je ovo dozvole, ustraju i tako dalje? Možda će nam, možda će nam pomoći govor šeha Muhammed ibn, e, ibn Ibrahima, to je e, muftija prije šeha Bin Rahimahullah. Ovo je završen citat. Znači, ovo vam je citat iz Minhađu Sunne. Poznato dijelo šeha Islama Ibn Tejmije Minhađu Sunne kao menheđ sunneta ili put sunneta. Jest. Sunnetski pravac. Tako bi se moglo prevesti. Jest. Dobro. Kaže šeha Muhammed ibn Muhammed ibn Ibrahim da znate, znači to je bio muftija prije Šeha Bin Rahima. Pa dvije tačke. Što se tiče onoga zašto kažu kufr dune kufr, kufr dune kufr, kufr ispod kufra, hoće reći, nije veliki kufr. Što se tiče onoga zašto kažu kufr dune kufr, tako napišite u latinicu, pa u zagradi stavite mali kufr. To je ako presudi mimo onoga što je Allah objavio, vjerujući da je pogriješio, a da je Allahov sud istina, pa to je onaj kome se to desi jednom i tako slično. Znači može još jednom i još ponekad i tako slično. Ali Ulema govori precizno, znači jednom, pa hoće da mu kaže ako se desi jednom jednom je, jel tako? Dobro, i tome slično, tačka. Šta je ovo sad? Objasnio je šta je mali, mali kuf, jel tako? Po pitanju su suda, jel tako? I ovo podrazumijeva da on općenito sudi po šerijatu, jel tako? Ali je jednom nekad, jel tako? Nije presudio po onome što je lovio I nije promijenio propis. propis. Je samo jednom presudio. Znači ovo je pojedinačna presuda. A idemo njegov govor dalje. A što se tiče onoga što se tiče onoga koji učini neki drugi zakon važeći tako što ga propiše, poreda i osmisli. Propiše, poreda, osmisli. Je tako? On je ga prije toga osmislio. Možda prvo reći tako što ga osmisli, propiše i poreda. Je tako? Jeste razumili? Tako je bilo bolje prvo je ga osmislio, jel tako? Pa ga onda propisao i poredao, jel tako? Jest, nekad ga onda. I druge obaveže ime učinio je kufr makar rekao mi smo pogriješili a Allahov sud je pravedniji makar priznao da je pogriješio jel tako i Allahov sud je istina i sve on priznaje međutim šta ne pomaže mu to što priznaje Jel tako? Ništa mu to ne pomaže. Kogod se pokaje, pokajoj se. Jel tako? Sve. Znači sve zakone općenito. Znači, e, također oni koji su, koji su donijeli te zakone i oni koji ljude obavezuju na taj zakon. Ovdje je sve obuhvaćeno, znači, je tako? Jest. Znači, sad, da li baš onaj ko, ko na primjer u poreskoj upravi prikuplja te poreze mimo Allahovog zakona i tako radi Allahom stan, Allahom stan, stan. E, još je ovo, znači sad ovo je bio navod od šeha Islama ibn Temije, šeha Muhammed ibn Abrahima, a onda šeih e, Salih Fauzan to komentariše još jednom. E sad sve to što je još jednom prokomentarisao svodi se na isto malo drugačijim rečenicama ono to potvrđuje i tako dalje. Međutim, ovdje jedna rečenica možda e, razotkriva nešto, na neki način je dodatni još e, dokaz ili razmišljanje jedno. Pa napišite ovako. Onaj ko... Šta te... Ništa, samo ovako pišite dalje. Ovo zatvorte navodnike, znači ovo smo završili. Zatvorite navodnike, nova rečenica. Znači to je sad govor hajde može iz kese, na primjer. Jel tako? Iz džepa. Onaj ko islamski zakon stavi van snage i odabere neki drugi zakon kao zamjenu, kao zamjenu, u stvari dokazuje time da on misli da je taj drugi zakon bolji. Da je taj drugi zakon bolji, u što nema sumnje da je to veliki ku, kufr. Dobro. Evo, na primjer, sad u nekoj arapskoj državi, na primjer. Vladari sad ne vladaju, ne sudi po Allahom zakonu. Umjesto šerijata je neki američki, francuski, ne znam nija, ovaj zakon, onaj, i tako dalje. I sad pojavi se učenjac koji to negiraju, tako? I kažu šta? To su vladari koji su murtedi, otpadnici, jel tako? izdajnici, to se radi o vele izdaji, jel tako? Dođu drugi i kažu šta? Ali oni priznaju da je Allahov zakon bolji. Isto mučenjac. jel tako? Pojavi se, jel tako? Njihove neke muftije i time bra, brani, jel tako? I čime ih još brani? Brane ih tim izgovor. Oni priznaju da je Allahov zakon bolji. Čime ih još brani? Da, je, da su oni prinu prinuđeni zato što je trenutno znaš Amerika velika sila ne može se i tako dalje i šta oni sad ne sudi po Allahom zakonu samo rad toga da udovolje Americi tako? Oni su, vjeruju Allaha, maša Allah, vole Allahov zakon i šerijat, ali eto, šta ćeš miskini, nemaju kud da se ne bi Amerika na njih naljutila, hajde, ne mora biti šerijet. Je li im ovo opravdanje? Nije. Odmah smo na početku rekli, ili jedna od one četiri situacije, ili suđenje mimo Allah zakona želi da udovolji kafirima i munaficima. Jeste razumjeli? Veliki je kufr u svakom slučaju. Čak i da je to ovako kako sam ja sad prikazao ovdje, jel tako, da je njima plaho žao šerijeta, da se oni za njega zalažu i tako dalje. A mi znamo da situacija nije takva, nego to američki, šta, student, američki student, sve. Nema nijednog vladara tamo da nije studirao u Americi. <laughs> to sve američki talibani. Sve američki talibani. Imaju američki talibani i imaju ovi što su sahi talibani. A, muslimanski talibani. E, kad kažemo američki talibani, to su ova sorta što smo malo prije spomenuli. Znači, treba shvatiti šta je to e, kad ih brani Znači, kako ih brani brane ih, brane njihov postupak i zadovoljni su sa njim i vole što je to tako i pomažu i njihova su svita je nevjerstvo. Jel tako? Ali drugi ima šubhon i on njega ne brani. Jel tako? Isto bi on njega najviše volio vidjeti u ćevapima, na primjer. Jel tako? Ali zbog nekih šubhi buni se protiv tekfi tekfira. Tu treba napraviti ra razlog. Ovaj vidi brani i znaš, sa njima je otvoreno nastupaj i, voli da se to pomogne, a ovamo na neki način šta, bori se protiv di, dina i uleme koja brani di, din. To je jedna sorta i one su njihova svita i od njih se, jel tako? I takvi će sutra sa njima doći u, stro, u stroju, jel tako? A ima i drugi koji se samo bune protiv tekfira, nisu ta pitanja pore, nisu shvatili, imaju neki šubhi i tako dalje. Pa njihov propis je druga, drugačiji, Allah najbolje zna, ja smatram da, da ove druge ne treba tekfiriti, nego da jednostavno treba iznositi dokaze, shvatiti ta pitanja. Jeste razumili? I ovo je, vidio sam kod Uleme Neđeda, znači takve izraze, da što se tiče oni koji ne tekfiraju tagute, koji, koji, koje su oni tekfirali u to vrijeme i tako dalje, da sve dok ne izađu, dok otvoreno ne budu stali uz te tagute i branili i borili se protiv vjere da ih nisu tekfi, tekfirali takvih navoda i ima znači tak, takvih stavova kod uleme než to je bilo ovaj, na neki način što nam daje da se orijentišemo, jel tako? Allah vas mogu. Napišite, propisivanje zakona u ibadetima i međuljudskim odnosima. Šta vam ovo znači u ibadetima i međuljudskim odnosima? Svi Allahovi zakoni su dijeli na što? Na, na ibadate i muamelate, jel tako? Svatate? Svaki zakon ili je u ibadetu, znači vezan direktno za namaz, post, zekjat, hađ, jel tako? Ili je vezan za međuljudske odnose, za trgovinu, za brak, za krivični zakon, za nasljedstvo, za lov, ribolov, propisivanje zakona u ibadetima i međuljudskim odnosima po kojima se ljudi imaju ponašati i suditi je isključivo pravo Allaha subhanahu wa ta'ala. Niko drugi nema pravo na to. Kaže uzvišeni, lahul wal amr. Njemu pripada stvaranje i naređenje. Isključivo pravo Allaha. Ajet 54 Al-A'raf. Završite citat ajeta, znači on je taj koji zna šta je za ljude dobro, pa će im to i, propi, i propisati. On je gospodar, pa im propisuje a oni su robovi, pa njegov zakon prihva, prihvataju. Imali ste prostije druge. Braći, ja ne znam šta ovdje treba pametovati. On, rab, gospoda, propisao. Ovo su robovi prihvatili. Buni se neće. Rob si ti i dalje, ali pod drugim imenom. Druga sorta, tako? Da Allah smano tela sačuva. Svatate, ima išta prosti. On je gospodar pa im propisuje, oni su robovi pa prihvataju njegove, njegov za, njegov, njegov šerijet, kako god hoće. A koristi iz svega toga vraća se njima. Vraća se njih, njima. Vidi, a koristi i od toga, to će opet biti korisno kome? Opet ljudima, njima se fajda vraća. Što? Biće i bolje i na Dunjalu koji sigurnost i bezbjednost i imovine i života i, i znači u svakom slučaju jel tako bit će im bolje na primjer evo sad u Bosni četnicima i ustašama bi bilo bolje da, da je šarijac jel tako niko im ne bi uzimao 17% Svatate, džize se određuje opet znači, po, po, nekim drugim normama, ali to je samo, samo imaju jednu, samo džiziju, klavarinu, džiziju. Ne služe vojsku, niti bi se kočili pred nekakvom zastavom, niti bi morali nešto poštovati što im je mrsko, jel tako? Niti bi i od kog morali tražiti posebnu dozvolu za, da, da on nešto možda radi, jel tako? Niti, sad to je onaj, samo sa te strane, bolje, korist se vraća njima, jel tako? U svakom slučaju, a korist se od toga vraća njima. Zato Allah tada na kraju Ajta فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر šta? ذلك خير to vam je bolje wa ahsanu ta'wila jel tako i najbolje je to objašnjenje i rješenje i najbolji put i najbolji način jel tako jeste razumili to je ajet znači uh, kao što na to upućuje kraj ajeta stavte 59. sure Nisa. 59. sure Nisa. Ima tu taj jedan tefsir? Dodajem ga. Samo da vidim kako su preveli ovo va ahsanu te'vila. Te'vil je kad se nešto iz teorije pretoči u praksu, to je te'vil. ili? Allahu akvar. Ste vidjeli, vraća kako to izgleda? Kažu, to je bolje i posljedice su ljepše. To je bolje i posljedice su ljepše, pa može i tako, znači, ali u ahsanu vila i najljepše će ispasti, tako bi. Ako hoš da razumiš, i najbolje će, i najljepše će tako na kraju biti. Tako bi, otprilike. Ali možete staviti u ovaj prijevod i posljedice su ljepše. Dobro. Allah subhanahu wa ta'ala osporava robovima da nekog drugog uzmu za zakonodavca. Osporava, znači. Pa kaže, u suri Šura 21. ajet Šura 21. ajet ovaj ajet naučite obavezno 21. kaže em lehum šuraka šara'u lehum mine dini ma lem zar oni imaju neke, neka druga božanstva, hoćemo tako prevesti. Zar oni imaju neke druge, možete tako reći, bez božanstva. Zar oni imaju neke druge koji im propisuju šerau. Propisuju, stavite u zagradi, šerijat. Je tako? Šerau. Šera znači postavljati šeri, šerijat, zakon. Je li tako? Zar oni imaju nekog drugog koji im zakone postavlja? Je tako? U vjeri što Allah nije dozvo, dozvolio. Šta ispadne ovo? samo je šerijat i zakon ono što je Allah propisao. Svatate? Samo je to zakon. Pa šta god i kogod drugi neki zakon, šta? To je ono što Allah nije dozvolio. Jel tako? To je propis. Jel tako? Pa kažem, možete staviti dalje. Ko propisuje zakone, sebe smatra šta? Božanstvo. I tako bukvalno kažu. Tako kad se zakačiš s njima, Šta, kad, šta ti kaže on? Rukom odstoji kaže, ja sam ovdje, šta? Da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Jeste razumjeli? Znači, istina je to, svjesni su oni duboko. Ko zakone propisuje, sebe smatra ilahom. Kogod zakone propisuje, on sebe smatra ilahom. Zašto? Uzeo je isključivo pravo Allah subhanahu wa se sebi. A onaj ko te zakone prihvati, učinio je širku Allahu. Jel tako? Smatra sad i ovoga da i on ima pravo uz Allaha propisivati. Ha? smatra da i on sad ima pravo da mu zakone kroji i propisuje mimo Allaha, jel tako? A onaj ko te zakone prihvati učinio je širku Allaha, jel sad ovo očito kako je to širk? Očito, očito. Jel tako? Svaki. E, oni propisuju svakako sve zakone, jel tako? I bez razlike oni koji propisuju zakone koji su u suprotnosti sa Allahovim zakonom, oni jednako propisuju i ove zakone koji nisu u suprotnosti sa onim što je Allah objavio, ali oni imaju isti osjećaj jer na isti način prilaze tome, jel tako? Da je to u njihovim rukama, da one imaju pra, pravo to, jel tako? Jeste razumjeli? S tim što je možda razlika u neki pravi razliku, znači u prihvatanju, odnosno šta? sporenju oko tih e, ili po tim zakonima, pa da u saobraćaju, na primjer, i u školstvu i tako nekim stvarima, znači, onaj, međutim, to je opet sve ta, tagut donio. Kad bi mi u islamskoj državi iste te zakone samo prepisali i po njima sudili, ne bi to bilo ništa sporno. li tako? Međutim, problem je samo što je to tagut propisao i on prilazi tome kao svom nekom pravu. Eto, to je to. Pa kaže, ono što Allah nije propisao u ibadetima je novotarija. U ibadetima je novotarija. Jeste li shvatili? Što nije propisano u zikru, u namazu, u Hadžu, što nije propisano, na primjer, u postu, što nije, to je novota, novotarija. Dobro, to ste shvatili. Zašto se ovo razgraničava? Zato jer ovo ovaj ajet gore je opće općenit, pa bi bilo po tome da je i novotarija svakako kufr, jer je to u stvari propisivanje onoga što Allah nije propi, propisao. Međutim, učenjaci su to rašla, pa rekli u, ibadetima, ako nešto dodaju od ibadeta je novota, novotarije, jer gleda se s obzirom da se ibadeti čine ti Allah, Allahu subhanahu wa ta'ala i došlo je do tih novotarija često sa iskrenim nijetom hoće da jel tako se približe Allahu subhanahu wa ta'ala i tako dalje. Uglavnom, što se tiče tog propisa, što Allah nije propisao u ibadetima je novotarija. A ono što Allah nije propisao u politici i sudstvu, to je tagutski zakon. Jeste razumeli, Kao što kaže uzvišeni, majde 50. Šta kaže? Zar džahilijetski sud oni žele? A ko je bolji sudija od Allaha ljudima koji čvrsto vjeruju i ukinu koji su uvjeđeni. Jel tako? E tu ćemo stati. Još jedno pitanje u okviru šerijata ostalo samo pitanje tahlila i tahrima. Znači to ćemo završiti sutra. Inša Allah. Inša Allah. Dozvole i, za, i što je također isključivo pravo koga? Allaha subhanahu wa ta'ala. A nadovezuje se na ovo zakonodavstvo. Allah vas pomogu. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الف صدى لدوي الرعب يوم المعمعه فقعات الحرب تشجي مسمعه وصدى الرشاش يروي اطلعه صامد في صدره الف صدى لدوي الرعب يوم المعمعه معمعة صامت تحسابه علي فإن قال ألفيت السنا ما يعشق الموتى إذا القوم يطلبون العيش موفور الدعاء يطلبون العيش موفور الدعاء يعشق الموتى إذا القوم ثنوا يطلبون العيش موفور الدعاء همه في صدره ملتهب من هموم المسلمين المفجعة يتراءى القدس في مقلته فيفيض الحزن يذري أدمعه همه في صدره صدره ملتهب من هموم المسلمين المفجعة يتضاء القدس في مقلته فيفيض الحزن يذري أدمعه يا بنفس مؤمن مستبسل عزة الإسلام في الهيجمعة إنما يرمي لنصر عجل أو فداء الدين يلقى مصرعة أو فداء الدين إنما يرمي لنصر عاجل أو فداء الدين يلقى مصرعا رعف الجرح وحيدا سابقا عمري العزم لا يرضى الضعا ليس يثنيه عن العزم جيوش أو جبان قد أثار